İnşallah bugünkü xütbəmizdə dil ilə bağlı e, e, E, e, e, xütbəmiz davam edəcək. Çünki dil çox insanları fəsadlara, fitnələrə aparıb çıxardır. Və qiyamətdə də ən çox ə, çəkəcəyi cəza dilin fitnəsindən olur. İnsanlar bəzən dili nə sayı elə belə sayı ki, dildir də. Dil insana neyniyə bilər? Ancaq elə deyil. Din, dil insanı həm cənnətə soxur, həm də ki, cəhənnəmə aparır. Bu haqda bir hədisdə Əbu Hüreyra radiyallahu anhu Allah Rasulundan sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edir ki, kim Allah'a ve kıyamet gününe inanırsa xeyir söylesin ya da ki sussun. Yəni o adını Müslüman qoyan insanlar, mən Müslümanım deyən insanlar həqiqətən də Allah və qiyamət günü inanırsa, bilir ki, Allah qarşına çıxacaq və o qiyamət gündə o danışdığı sözlərə görə, etdiyi əməllərə görə cavab verəcək. Və ona görə də buyurur ki, kim bu günə inanırsa, ən dilini qorusun. Danışanda ya xeyirli söz danışsın, ya da ki, susmağı onun üçün daha xeyirlidir. Necə bir digər bir hədisdə Əbu Hüreyra radiyallahu anhu Allah Rasulundan sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvat edir ki, şübhəsiz ki, insanları cəhənnəmə ən çox soxan iki boş iki şeydir ki, bunlardan e, da bunlardakı dil ilə e, tənəssür üzvüdür. Necə sahabələr gəlir, Allah olsun, ya Rasulallah, biz sənə iman gətirdik, sənə Rəbbinə iman gətirdik və bizə cənnəti söz verirmisən deyə sual etdiklər zaman, Və Allah Rasulü da siz də mənə e, iki şeyi tutmağa söz verin, mən də sizə cənnəti söz verim. Və o da ki, deyirik, əlbəttə ki, yəni, özünü haramdan, fuhuşdan qorumasını tövsiyə etdi. Yəni, bunlar e, əlbəttə qorumaq e, bizim üçün daha önəmlidir. Digər bir sahabilərdən İbn Abbas radiyallahu anhuma e, buyurur ki, e, Allah Resulundan sallallahu əleyhi və səlləm rivayet edir ki, E, e, kıyamet gününde insanların, yani bir qulun, müminlerin Allah'a təslim insanların dilinden daha çok hiçbir üzvine kızmayacağını bize beyan bəyan edir, çatdırır. Yəni ki, insanlar qiyamətdə en çok kızdığı şey dil olacaqdır. Ki, dilindən çıxdığı sözler, o yalanlar, o iftiralar, o bühdanlar, o qeybətlər, o boş sözler, hamısı. Süfyan ibn Abdullah Əs-Sakafi e, anladır ki, bir kere. mən ya Rasulallah, möhkəm sarılacağım bir şey mənə tövsiyə et dedim. O da belə buyurdu ki, ə, Rəbbim Allahdır de və istiqamətli ol. Ə, ə, mən ya Rasul, mənə haqqımda ən çox qorxduğum şey nədir deyə soruşdum. O da buyurdu ki, ə, dilini tutaraq buyurdu ki, yəni bu, yəni dil. Yəni bu tək o sahabə aid deyil, əlbəttə bizlərə də aiddir ki, Yəni, bizlərin ən qorxduğumuz şey o dilimizdir. Ki, biz dilimizi belə bir e, yanlış şeylərdən qorumağımız lazımdır. Digər bir e, hədisdə e, Üqbətünə bilinir, Amr radiyallahu anhu rəvat edir ki, bir kərə mən, ya Rasulullah, qurtuluş necədir deyə sual etdim. E, o da mənə söylədi ki, dilinə sahib ol günan və evin sənə yetsin, bir də xatalarına ağla. Biz başqalarının xətasını ağlayırıq, ancaq öz xətamızı heç ağlamırıq. Yəni onu gözümüz qarşısında görmürük. Digər sahabelərdən isə e, Ənəs İbn Malik radiyallahu anhu e, Allah Resulundan sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvat edir ki, bir qul e, dilini qorumadıqca Allah Taala'dan layiqincə e, haqqıyla e, yəni qorxmuş sayılmaz. Necə Allah Taala ayəsində buyurur? Biz həmişə xutbədə ya eyyuhellezina amanu Taqullaha və qolu qovulan səviyyədən. Yəni, ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və danışanda doğru dürüst söz danışın deyirik. Yəni, bu da onu göstərir ki, hədisdə onu göstərir ki, bir insan dilini qorumadıqca o Allahdan layiqinca qorxmuş, yəni taqva əhlindən sayılmaz. Müttəqilərdən sayılmaz. Çünki Allah Taala ayəsində buyurur ki, əgər siz bunu edərsinizsə Allah sizin əməllərinizi islah edər, ə, hə, hə, hətta günahlarınızı da bağışlayar. Deməli dilinin qorunması müttəqilərin hə, həm də sifətlərindən s. Ah. Digər bir hədisdə ə, e, Əsvəd ibn ə, e, Əsram radiyallahu buyurur ki, bir kərə e, Rasulullah s.ə.v mənə nəsiyyət et dedim. Ə, o da mənə dilini qoruya bilərsənmi? Ya Rasulullah, mən dilimi qoruyub, nəyimi qoruya bilərəm? Və həmçinin əlini qoruya bilərsənmi dedi? Mən əlbəttə qoruyaram ya Rasulullah. Dedi, onda da dilinlə yaxşı söz danış və əlini də həmişə xeyrə uzat deyə söylədi. Bu da Allah Rasulunun yəni bizlər olan bir nəsihətidir. Yenə də sahabələrdən Əbu Darda radiyallahu anhu e, buyurur ki, <clears throat> Allah Resulü s.ə.v elə buyurur ki, Allah Taalanın bir mömində dilindən daha çox sevdi, e, sev, sevdiyi bir üzv yoxdur. Çünki e, bir mömin e, həmin o dili ilə söyləmiş olduğu kəlmi, tövhidi, yəni şəhadəti e, səbəbilə onu cənnətə daxil edər. Yəni o dili onu söyləyərsə və onu qoruyarsa, Allah Taala həmin o mömini cənnətə soxar. Və bir kafirdə də Allahın ən çox qızdığı şey üzvlərindən birisi də ki, o dildir ki, o etdiyi inkarla, küfrlə Allah onu nə edir? Cəhənnəmə soxar. Deməli, din, dil insan üçün həm ə, e, cənnətə qazandıra bilər, həm də ki, cəhənnəmə sövq edər. Əbu Zər rəziyallahu anhu deyir ki, bir, bir kərə mən ya Rasulullah mənə nəsihət et dedim. Ə, e, və Allah Rasulullah sənə Allahdan qorxmanı ə, e, tövsiyə edirəm, yəni çağırıram. Çünki taqva bütün işləri gözəlləşdirir. Yəni taqva insanlardan bütün əməlləri dəyərləndirir, gözəlləşdirir. Və mənə artır dedim ya Rasulullah. O da belə buyurdu ki, Quran oxumağa və Allahı zikr etməyə çalış ki, yəni davam et, çünki bu göydə sənin üçün bir anılma, yəni bir şərəf. Allah qatında, mələklər qatında bir şərəf, yer üzərində isə sənin üçün bir e, nurdur. deyə söylədi. Və mən artıq dedim ya Rasulullah, o tövsiyəni, nəsihətini artıq dedim. O yenə də belə bu şey çox, çox danışmaqdan ə, e, uzaq dur, çünki o o şeytanı qovucudur və həmçinin də dininin ə, e, dini işlərdə sənə yardımçıdır. Yəni o insan deməli çox danışarsa onun çox xətası olar. Və ə, e, şeytan o şeydə insana təsir edir. Deməli az danışmaq həm şeytandan özünü qoruyarsan, həm də ki dini işlərdə ə, bizlərə yardımçı olar. Və həmçinin mənə artır dedim ya Rasulullah və Allah Rasulü da belə buyurur çox e, gülməkdən də özünü qoru, çəkin ki, çünki o, o qəlbini öldürür, həm də sifətinin nurunu da əlbəttə ki, aparır. Mən ya Rasulullah mənə tövsiyə et, tövsiyəni artır dedim və Allah Rasulü da sallallahu buyurur ki, Allah yolunda heç bir tənqid edicinin, yəni tənqid edən qınanmasından qorxma günah. Və mənə artır dedim ya Rasulullah öz günahlarının, e, yəni günahlarının e, səbəbi insanların günahlarını e, yəni üzərinə yıxma deyə buyurdu. Yəni öz günahlarını başqalarında görmür. Biz həmişə beləncik, yəni biz e, xeyir gələndə e, Allah Taala da buyurur, siz onu özünüzdən sanarsınız, ancaq bir e, günah, e, yəni bir çətinlik görür, onu başqalarından axtararsınız. Bu da onu göstərir ki, elə deyil. Yəni bütün xeyirlər Allahdandır. Görsən bir insan bir iş görür, deyir ki, bax bu işi mən ağılla, tədbirlə gördüm, zamanla bağladım və bu şeydə xeyir qazandım. Ancaq belə deyir, xeyir Allahdandır. Ancaq günah hissə gördüyü zaman bu işi başqasından sanırlar. Bir xəstəliyə düşər olursan, həkimə gedən deyir ki, sən özü böyük bir, e, özünü, sən özün soyağa verirsən. Sən deyir. Deməli, bütün ziyanlar insanın özündəndir, ancaq xeyir Allahdandır. Və ona görə də bu hədisdə buyurur ki, e, ee, heç vaxt özünün günahlarını başkasında aktarma diye buyurur. Yine sahabelerden e, Salman Farsi radiyallahu anhu Allah Resulü'nün nasıl senden dedi ki e, insanlar içinde günahın en çok Günah yani insanlar içinde en günahkar, günaha da en çok olan kişi Allah Teala'ya üstlen en çok danışandır. Deməli insan ne kadar çok danışırsa, onun o qədər də əlbəttə ki, onun üçün e, günahı daha çox ola bilər. Və digər hədisdə isə Əbu Hüreyra rəziyallahu anhu Allah Rəsulundan sallallahu rivayet edir ki, kişinin dünya və axirət e, axirətinə yaramayan şeyləri tərk etməsi İslamın ə, e, ə, gözəlliklərindən irəli gəlir. Yəni ona fayda verməyəsi əməlləri tərk etməsi İslamiyyətdə ən gözəl xüsusiyyətdir yəni bizlər üçün. Ona görə də ə, o yaraşmayan şeyləri Əlbəttə ki, bizə xeyir verməyən şeyləri tərk etməyimiz bizim, bizim üçün daha xeyirlidir. E, digər sahabələrdən Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anh buyurur ki, e, malayana danışma, pulunu qoruduğun kimi dilini də qoru. Yəni, malayana danışmaq, yəni hər ağzı o gələni danışmaqdan söhbət gedir. Bəyək ki, söylədiyimiz o, e, istər qeybət olsun, istər yanlış, yaltaqlıq, zat bunlar hamısı. Deyir, necə pulunu qoruduğun kimi dilini də qoru günah. Sənə fayda versin. E, necə Ənəs radiyallahu e, anladır ki, bir kərə bir adam dünyasını dəyişmişdi. E, digər bir kişi Allah Rasulü s.ə.v onun yan, yanımızda olduğu halda e, belə bir söz söylədi ki, cənnət sənə müjdə olsun. Yəni müjdəsin verdi. Yəni hansı ki, özünə aid olan məsələ deyildi bu. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi dedi ki, sən haradan bilirsən ki, yəni ona müjdə verilmişdir. Bəlkə o insan bir ağzına gələn sözü danışmışdır. Bəlkə bir xəsislik etmişdi hər hansı bir məsələdə. Yəni sənə yaraşmayan söhbəti nədən edirsən? Bizdə də var, e, müjdəsini verir. Bəzi falan kəs cənnətlikdir, falan kəs rəhmətlikdir. Yəni ona görə də <clears throat> biz ə, e, hər bir məsələdə ə, e, göstərək ki, yəni dilimizə sahib olmağımız lazımdır. Allah Teala buyurur ki, digər ayət kəlməsində Bəqərə surəsinin 284-cü ayəsində buyurur ki, e, e, siz içinizdəkiləri açıqlasanız da, açıqlama, gizləsəniz də Allahın, e, yəni bununla sizi haqq hesaba çəkəcəkdir. Deməli bu onu göstərir ki, hələn bizim nəinki danışmaq, içimizdən keçən o pis niyyətlər ki var. Hətta yaxşı niyyətə ona da Allahın ondan xəbəri var. Və onunla da bizi əlbəttə ki, həm ə, e, haqq hesaba çəkəcəkdir. Yəni xeyir lazımsa xeyir verəcəkdir, hə, həm də cəza lazımsa cəza da verəcəkdir. Zeyd ibn Əsləm e, radiyallahu buyurur ki, o atasından rəvat edir ki, bir kərə Ömər radiyallahu anhu Əbu Bəkirə e, rastladığı zaman onun əyilə çəkdiyi zaman, yəni dilini çək, çəkdiyini görür. Mən sonra Əbu Bəkir radiyallahu anhunun yanına getdim, dedim ki, ey Allah Rəsulunun xəlifəsi, sən nə deyirdin yəni Ömər radiyallahu anhuya? Mən səni gördüm, yəni dilini dartdım. Və e, Siddiq radiyallahu da buyurur ki, şübhəsiz ki, mən e, bütün məni bütün yollara götürən budur. Yəni dilim, dilimdir. Bütün xətalara, bütün yollara götürən budur. Və mən Allah Rasulundan eşitdim ki, cəsəddən bir parça <clears throat> yoxdur ki, yəni bütün cəsədin üzvləri e, dilin kəskinliyindən dolayı etdiyi xətasından, günahından dolayı meydana gələn fəsaddan e, şikayətçi olmasın. Yəni qiyamətdə bütün üzvlərimiz dilimizdən bizə şikayətçi olacaq ki, yəni bunun etdiyi xətaya görə yəni mən e, bu cəzaya layiq görüldüm. Digər ayət kəlmədə, məsələn, elə insan da var ki, deyəndə ki, səni çəkirlər və yaxud e, telefonu izləyirlər, həmən diqqətli, daha sözümüzə fikir veririk. Ancaq başqa söz olmayanda ağzımıza gələni danışırıq. Ancaq bilmirik ki, bizi e, çəkən də vardır, qeydə alan da vardır. Çünki Allah Taala vaxtı Quran-ı Kərimdə bizə bəyan edir. Çox ayət kəlməsi, yəni bizi qoruyucu, bizi nəzarət edici mələklər var, yazıcı mələklər var. Necə e, Niftar surəsinin 10-12-ci ayəsində bu haqda buyurur. Bunu yaxşı bilin ki, üzərinizdə mühafizlik edən dəyərli katiblər vardır, yəni mələklər vardır. Onlar e, onlar yalanlamaqda olduğunuzu bilər və yazarlar deyə buyurur. Və bunu göstərir ki, mələklər hər bir əməlinizi yazırlar. Başqa şeylərdə ehtiyatlı olduğunuz kimi və e, hər bir xüsusda istər e, tək olaq, istər cəmiyyət içərisində dilimizi qorumağımız bizim üçün daha önəmlidir. Yeni sahabelərdən İbn Məsud radiyallahu anhu buyurur ki, Allaha and olsun ki, yer üzərində uzun müddət e, həbs edilməyə dildən başqa bir şey görmürəm. Yəni dilin daha həbs, dilimi həbs edərdim. Bu da nəyi göstərir ki? Bu onu göstərir ki, dil doğrudan da insan çox e, böyük günahlara aparır. Və bütün bunlar, bu hədislər, ayət kəlmələr onu göstərir ki, müsəlman həm dilini, həm özünü. Yəni xeyir biz Allah Quran-Kərimdə Quran-Kərimdə buyurur ki, siz yəni ümmətlər içərisində ən xeyirli bir ümmətsiniz deyə buyurur. Yəni xeyirli insan olmadan ötürü həm dilimizi, həm bütün ə, e, üzvlərimizi, əsərlərimizi, yəni bütün ə, e, orqanlarımızı qorumağımız lazımdır. Yəni xeyirli olaq yəni insanlar üçün. Elə insan var özünü xeyirli sayır, ancaq onun etdiyi bir əməldə xeyir yox. Çünki onun ə, e, etdiyi xeyirdə Allah yoxdur. Nə əvvəlində, nə də axırında. Yəni Allahsız xeyir yoxdur. Hər şeyin, işin axırında Allah varsa o şeydə xeyir. Allah təala bizi xeyirlər, xeyirli insanlar arasına qatsın. Allah təala bizi dilim, dilimizi qorumaqda bizə yardımçı olsun. Allah təala cəmi müsəlmanlara yardımçı olsun. Allah təala müsəlman qardaşlarımızı, məscidimizi, cəmaatımızı fitnəkarlardan fitnə əhlindən qorusun. Kiminə xəstəsə Allah ona şəfa versin. Kiminə çətinlik varsa Allah onu asanlığa çıxarsın. Allah Teala bizim millətimizə, dövlətimizə birlik bərabər hidayət versin. Və torpaqlarımızın alınmasına Allah bizə yardımçı olsun. Və öləndə də əşhədü ən la ilahə illallah deyə bilənlərdən etsin. Və qiyamətdə Allah, Allah, Allah bizi bir arada cənnətdə bərqərar etsin.